Ya no me llame que no te amo. Tú me tuviste, para hace rato ya no. Cuando te fuiste con botella en la disco celebramos. Se te hizo tarde para el reclamo. Baby, adiós. Recuerda siempre, lo sufre más el que traicionó. Y por eso me perdiste. Pero hoy quien está triste cansé de tu pelea y soportar la tupa. Y me estoy comiendo en la cama, se la va Y no me hace falta tu culito. Ahora tengo una nueva que me lo hace más exquisito. Yo sé que extrañas el diablo, baby, que rico. Por eso te dejé visto. Si te menciono más, no te emociones. Que pa' tirarte la mala en mis canciones. Yo no perdono, así que yo te perdone, baby. Me dijeron que la mía. Y por eso me perdiste. Pero hoy quien está triste. Tú ya no eres nada de lo que un día fuiste. Y por eso me perdiste. Pero hoy quien está triste. Tú ya no eres nada de lo que un día fuiste. Café. Me desvelé pensando en ti, me cojo la mañana si te perdí que ya tú no me amas. Perdóname, yo sé que lo hice mal. Es que me enamoro la acento de la colombiana. Pero siempre tú vas a ser mi loca. La que me sube al cielo, la que me sofoca. Que me vuelve loco con su berrinche. Pero por ti yo lo mato si alguien te toca. El tiempo que se fue no vuelve. Pero tú peleando todo lo resuelve. Yo a ti te fallé, yo no soy un santo. Pero tú sol calma me lo devuelve. No me extraña, tu mirada no miente. Y yo quisiera dejártelo adentro. Dame dos de tequila, mm, que voy a pasarla bien con un par de amigas. Para brindar por lo que se fue y por de mi vida. ¿A poco tú creías que algún día volvería? Mejor quédate con ella porque sin ti estoy mejor. No me importa cómo estés tú, reconozco fuiste un error. Lo nuestro queda en un ataúd. Lo bueno que todo esto acabó. No necesito a alguien como tú. Fuiste tú quien falló y por eso me perdiste.